ніби в грудях спорожніло. А з гурту варягів відокремилось ще двоє, бо прямували до ярла, виймаючи з піхов мечі. Ольг високо закинув голову, і з темного неба посипались на нього світлі краплини зірок. Вони засліпили йому очі, заплющив їх, щоб не бачити своїх убивць. Їм лишалось всього кілька кроків. Мечі в руках уже здригалась від нетерпіння. Скольд підганяла, жніви підштовхував швидше, принесіть мені його голову. Та раптом на галявину вихопився вершник, крутонув на місці коня, зупинив біля хана, нахилився сідла, щось прошепотів, скосо позираючи на скольда. Хан тоненько свиснув, і відразу з десяток широколицих кіннотників оточила Ольга сам же скрадливо, м'якою ходою, мов би ковзаючи по густій траві, підійшов до Скольда. Ти, князю, з холодних країв, хитрий, мов лис, що полює в степу на зайців, хвіст сховає, а зуби вистромить. Але мої воїни не зайці. Він помахав перед варягом нагаєм. Ми самі вправні полювальники. Хан чимось невдоволений. Яку лиху вість тобі принесли? У голосі Скольда вчувалась улесливість. Поглянь, за нашим звичаєм я прикладаю руку до серця, бо нічого лихого не мислю супроти тебе. Та хан похитав недовірливо головою хотів обдурити мене. На тому возі зброєю немає луків, з яких мої воїни так лучно стріляють, а мечі ржаві, не навіть шию вівці відтяти. А списи трухляві. Останні слова вигукнув гнівно і погрозливо. Я роздобуду тобі найміцнішу у світі зброю, якщо ти сьогодні віддаси мого ворога то завтра я вирубаю його дружину. Здобич буде твоя, чуєш? Та хан уже набрав байдужо зневажливого виразу і лише відмахнувся гаєм. А якщо вони піднімуть на мечі, то що матиму я, мої воїни? Ні, у мене є здобич, на Ольга. Повезу до моря та й обміняю на зброю. Гречинам потрібні такі дужі веслярі. Сколь поклав руку на руків'я меча, відкинув полу довгого плаща, щоб не заважав. Озирнувся на своїх воїнів, уже набрав груди повітря, щоб кинути їм бойовий клич, але стримався, бо їх була невеличка купка, оточена з усіх боків вершниками зметуть ураз, мов весняний потік благеньку гребельку, тоді заберуть не тільки зброю, а й життя. Подав своїм знак відступити до лісу, не встрявати в сутичку з кіннотою хана. А втім, Скольд і таким перебігом подій був вдоволений. Адже все одно здійснився його задум. Він позбувся небезпечного ворога. Нехай не побачив його смерті, не вбив своїми руками, але ж супротивнику пасті. Поведуть його на аркані вздовж річки аж до теплого моря, а там потрапить на галеру, прикують залізом до весла і на все життя. Ще й наглядач, проходячи мимо щоразу по спині ляскатиме канчуком з волових жил. І не виказуй свого норову невдоволення, бо заб'є на смерть. Він володар тіла і душі галерника. Та ні, не витримати запальному й гоноровитому Ольгу такої наруги не вижити. Та виходить, що скольду це зараз лишається ще й у виграші, бо нічого ж не заплатив, нічого не віддав своєї здобичі отому рідковусому степовому розбишаці а месника позбувся. І скольд розкотисто зареготав.